บุ๊กทูยี่สิบหกดวาเดสเซตอิเชสตธรรมชาติอุปริโรดีคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมคะ Vidiš li t a โ o คูลูคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะ Vidiš li tamo planinu? คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะ Vidiš li tamo selo? คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมคะ Vidiš li tamo rijeku? คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะ Vidiš li tamo most? คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมคะวิดิชลีทามอเยเซโรดิฉันชอบนกตัวนั้นออนาพติซาทามอมิเซสวีจาดิฉันชอบต้นไม้ต้นนั้นอ n o drvo มิเซสวีจาดิฉันชอบก้อนหินก้อนนี้ Onaj kamen mi se sviđa. ดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น Onaj park tamo mi se sviđa. ดิฉันชอบสวนนั้น Onaj vrt mi se sviđa. ดิฉันชอบดอกไม้นี้ Ovaj cvijet Ovdje mi se sviđa. ดิฉันว่านั่นมันสวย Mislim da je lijepo. ดิฉันว่านั่นมันน่าสนใจ Mislim da je interesantno. ดิฉันว่านั่นมันงดงาม Mislim da je prelijepo. ดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียด Mislim da je ružno ดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อ Mislim da je dosadno ดิฉันว่านั่นมันแย่ Mislim da je strašno